Nakikita ko meron na naman tayong guest chair oo dito. Nga, ah. meron nga, yata tayong surprise guest. Ah. Nag-appear na naman eh. Oo. Tawagin na natin. Sige, sige. Ladies and gentlemen, meron kaming special guest para sa inyo. Ate Shena, matigas na yung saging ko. Kiko! si Kiko, pare. Si Kiko, si Kiko, Kiko. si Francis M. nandito ngayong gabi. Francis M. Francis yeah. Ito mo naman ang parokya. Talaga yung grande. In the house. Una, medyo kalahati lang, si Jay. <laughs> Ngayon, 100% na. Si Jay, 50% lang yan. Dalo ko lang, Jay. 100% ka sa akin, pare. 200 si Kiko. <laughs> Kantayin na natin to. Ah, sige, sige. You better get ready. big surprise. You think it's almost over, but it's only on the rise. Mental message, my visual contact, louder than any other sexual soundtrack. Oh, margarita for my cute senorita. Triple the tequila just to heighten up the flavor. Chugging down on my J&B while checking out the parts of my date's anatomy. Forget the brain, forget the personality. What I'm after is the effect of my gravity, like Trinity. Flying with the kicks and the game me do the joystick You better get ready for a big surprise You think it's almost over but it's only on the rise Mental response visual contact Louder than any other sexual soundtrack Flip the tip as we skip to the next tip Flashing some cash and some rock style bullshit Going in for the thrill, moving in for the kill I got us a roof in a fancy hotel that we got everything we need A big bag of money, a bigger bag of weed And we try to impress as you thought to address Stop the press we need to get this. You better get ready for a big surprise. They think it's almost over, but it's only on the rise. Mental, nothing bad, visual contact louder than any other sexual soundtrack. I'd like to keep it going, cause I got it going on, but it's Vince's turn on the microphone. So. <laughs> My name is Vinci and I am me. I love pretty girls and I love to eat. I made this rap from my mind and I am very, very kind. I like to drive fast in fancy cars and chicks think me like chocolate bar Say I'm bad, but I am good, so shut up now and eat some food. Tsaka na po problema mo, ayusin mo naman Lagyan mo naman ng tono para ka nang nangatwira na ng bangin na atupag mo sa bago mong apartment Sa taon ka na sikat, wala ka pa rin mag-talent Chong, ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo Magaling ako kumanta Alam mo ba yung Chubay Kung sa bagay, mahusay nga naman yung pichabay Gamit ang boses mo, pamatay, nilagyan mo ng kulay ang kanta Diba kahit ikaw ang gumawa Alam natin mas okay nung ako yung kumanta Diyo na please lang, huwag ka nang magyabang At alam mo naman na mga pambakap At Ilan na ba ang talagang nagawa mong kanta? Ilan? Wala! Eh ano ngayon? Alam naman namin na Na si Vince naman talaga dapat Ang vocalist ng Barokya Band Na Barokya ni Edgar Pwede bang pakiulit maaari malamang ka sa baligot Subalit bakit mo naman nasabi na ikaw ang nararapat Eh di isang kataman lang wala ka nang isula Eh pati yung pasingers naman kahit di niya sinunod Ang kinakatangin lang kata ay sobrang usumit katulad ko At ikino at ni Benedict Aquino Na wala na yata masisikat pa kahit na sino Ewan ko, sandali, huwag kang makulit Kung ayaw mo masipa sa mukha na malupit Baka makatikim ka ng saswela De ka mahona si Listo, Edegado eh, sa gulbi eh, at de con todo Talaga, di nga, tataw na ba ako? Di porket koreano ka, mangli ka mag-taekwondo oh, Huwag ka mag-aangas sa lalaki may balbas Kami yung mga tipo na hindi umatras Ang magkaaway, ibabati Gumit na ka at huwag kumampi Lahat tayo magkakapatid na mali ay ituwin Magdasal sa Diyos na kamamaging banal ang huwag ang anhabagan Pagkating sa bilis nagliliyak Mabigat na sa kandarapa ang ibig mo umikot kasi na maalam talaga kung sino ang talagang dapat Hukuman natin makamantag na kalalaso ng kagabagyo Pag umagpit ang labi, hindi ko alam ninyo matagal na ako nandito sa trabaho ko Kumikindi habang kumahantas, tinas sa puno ng lara Simula ng donde, luna, para, para at kinara Ako'y isang uri na pagitan sa kanidya king Sumasabay sa parokya at sa death threat Ready for a battle and I'm never gonna run That is M, I'm still number one, yeah! Alam kung paano tatapusin yung kanta Hindi ang ito na bigla na lang mawawala nun! Ang tindi nun! Rock and roll! Rock and roll! Isa pa! Isa pa ang kanta si Kiko! Isa pa, oh! Isa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa.